Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորbanորությունների մասին համարոտ Նախագահ Բակոս Սահակյանն ընդունել է Արցախ ժամանած Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ամենայն հայոց կաթողիկոս եւ Հայաստանի վարչապետը շնորհավորական ուղերձներ են հղել Բակո Սահակյանին Արցախի Հանրապետության նախագահի բարձր պաշտոնում վերընտրելու կապակցությամբ։ Իական դիտարկում է անցկացրել Օմարի Լեռնանցքում։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի պատվիրակության անդամները հանդիպել են Արցախի գործատուների հետ։ Առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ Արցախում են գտնվում Երևանին ժամանած մի խումբ բժիշկներ։ Արցախում կազմակերպում են զբոսաշրջային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ։ Արցախում տեղի ունեցել արդեն ավանդույթ դարձած համահայկական ուսանողական 4-րդ բանակումը։ Հայաստանցի 3 մարմնամարզիկներ Մոնրեալում կմասնակցեն աշխարհի առաջնությանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է նույն օր Արցախ ժամանած Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությանը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպանը քննարկվել են Երևանի ու Ստեփանակերտի եւ շրջաների միջև համագործակցությունը, ինչպես նաեւ մի շարք ծրագրերի իրականացմանն առնչվող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ Երևանի քաղաքապետարանը մշտապես սատարում է Արցախին, պահանջված եւ կարեւոր համարելով Մայր Հայաստանի մայրաքաղաքի հետ կապերի ընդլայնումն ու խորացումը։ Հանդիպանը մասնակցում էին Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Այդ մասին մեզ հայտնել են նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Պաշտոնական այցով Արցախի հանրապետությունում գտնվող Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի պատվիրակությունը Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի ուղեկցությամբ այցելել է Արցախի մայրաքաղաքի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցել հայրենական մեծ պատերազմի եւ Արցախյան ազատամարտի զոհերի հիշատակին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք շնորհավորական ուղեր ձեղել Բակոս Հայկյանին Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Ուղերձում ասվում է. Հարգելի պարոն Սահակյան, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Պետական կառավարման մարմինների ժողովրդավարական եւ սահուն ձևավորման ընթացքը վկայում է Արցախի ժողովրդի ազատ ապրելու օկտին կատարած ընտրության անշրջելի բնույթը։ Դա մարդու հիմնարար իրավունքները եւ ազատություններն անշեղորեն իրագործելու ուղին է։ Այդ ճանապարհին Արցախի աննկուն եւ քաջարի ժողովրդի ստեղծած հանրապետությանն ապագայում եւս սատարելու եւ աջակցելու են Հայաստանի պետական բոլոր կառույցները եւ աշխարհասփյուր ողջայությունը։ Վստահ եմ, որ դուք շարունակելու եք ձեր ազնիվ ծառայությունը մատուցել Արցախին հանուն մեր ընդհանուր առաջընթացի եւ բարօրության։ Խաղաղասեր եւ հերոսական մեր ժողովրդի արշալույսները թող մշտապես խաղաղ լինեն ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Արցախի հանրապետության նախագահի բարձր պաշտոնում ընտրվելու առիթով Բակո Սահակյանին շնորհավորական ուղերձներ են հղել նաև Ծայրագույն Պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Տեր Գարեգին II-ը եւ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Մեծարգո նախագահ Միացնայիչ Սուրբ Խորանի առաջ մեր աղոթն ենք վերարարքում արբարձյալն Աստված որ เป զի Տերը բարեզարդի ձեր առաքելությունը եւ շնորհի նշանակալի նոր ձեռքբերումներ հանուն Արցախ աշխարհի խաղաղության եւ բարեսեր մեր ժողովրդի անվտանգ ու բարօր կյանքի ասված է ամենայն հայոց հայրապետի ուղերձում նորին սրբությունը նաեւ հայցել է ամենազոր աստծոօրնությունը եւ հովանին Արցախի ազատասեր ժողովրդին Համոզված եմ, որ ձեր ղեկավարությամբ Արցախի Հանրապետությունում շարունակվելու է պետականության համապնդման գործընթացը եւ տնտեսական ու քաղաքական զարգացումը։ Վստահ եմ նաև, որ ձեր պաշտոնավարման ժամանակահատվածում հայկական երկու պետությունների տնտեսական սերտ փոխգործակցությունը շարունակվելու է հետևողականորեն խորանալ եւ ամրապնդվել, նշվում է Հայաստանի վարչապետի շնորհավորական ուղերձում։ Արցախի նախագահի պաշտոնում վերընտրված Բակո Սահակյանը միանշանակ այն մարդն է, ում վստահում է ողջ արցախահայությունը եւ ով քաջացանոթ է Արցախի արչեւ ծառացած մարտահրավերներին։ Նա պատասխանատվություն եւ վճռականություն ունի իրականացնելու գործառույթները, որոնք բխում են հայկական երկու պետությունների եւ Արցախահայության շահերից։ Նման վստահություն է հայտնել քաղաքագետ հետ Ալեքսանդր Մարկարովը։ Բակոսյանը մտածում է ծրագրերի շարունակականության, զարգացման եւ պետականության հաստատման մասին։ Այսինքն երկիրը դեֆակտո ունենալով պետականություն հանդես է գալիս որպես նորմալ պետություն, որն ունի համապատասխան գործառույթներ իրականացնող պետական մարմիններ ճիշտ այնպես, ինչպես աշխարհի բոլոր ճանաչված պետությունները։ Իսկ Արցախում կառավարման նոր ձևի անցումը անցում կատարելը խոսում է այն մասին, որ պետությունը մարտահրավերներին ընդառաջ գնացող առողջ օրգանիզմ է, որը ձգտում է առավել արդյունավետ լուծել արկա խնդիրները, նկատեց քաղաքագետը։ Ալեքսանդր Մարկարովը վստահություն հայտնեց, որ Բակո Սահակյանն ունակ է իրացնելու բոլոր այն գործառույթները, որոնց կոչված է որպես պետության ղեկավար։ Եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է։ Հուլիսի 19-ին Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն Յակար Ակելցյուն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Օմարի Լեռնանցքում։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, սակայն ադրբեջանական կողմը Յակար Ակելցյունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքերը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդվարդ Շարմազանովը խորհրդանում լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում անդրադարձել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հայտարարությանը հայկական ուժերն Արցախից դուրս բերելու վերաբերյալ։ Հայաստանի խորհրդանի փոխնախագահը մասնավորապես նշել է. «Մի պետություն, որ բացահայտ աջակցել եւ աջակցում է Ադրբեջանի ահաբեկչական քաղաքականությունը, անելիք չունի Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում»։ Արցախյան զինուժը եղել եւ մնալու է Արցախում միշտ մի པարզ պատճառով այն պիտի պաշտպանի իր սուրբ ու ազատ հայրենիքի անդորը։ Եվ վերջում զավեշտալի է, երբ զավթիչը խոսում է խնդրի խաղաղ կարգավորման մասին։ Դուք անհետ-հետ կոչեր անելու փոխարեն ազատեք Կիպրոսը ձեր զավթողական ներկայությունից։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի պատվիրակության անդամները երեք հանդիպել են Արցախի գործատուների հետ։ Նախքան այդ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը եւ Արցախի ներդրումային հիմնադրամը ստորագրել են փոխհմբռնման հուշագիր։ Հայաստանի ժամանած պատվիրակությունն այցելել է մի քանի արտադրամաս, որտեղ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արմեն Աբակավակյանի գնահատմամբ նկատելի է զարգացման աճ։ Մենք արտահանման գծով աշխատում ենք արտասահմանում։ Ունենք ցանց, որտեղ վաճառողները զբաղվում են Հայաստանի արտադրողների ապրանքների արտահանմամբ։ Արցախը չի կարող անմասն մնալ։ Հնարավորինս ձգտում ենք մեր օժանդակությունը բերել Արցախի գործատուներին, ասել է Արմեն Ավակ Ավակյանը։ Իր հերթին Արցախի ներդրումային հիմնադրամի տնօրեն Արտակ Միրզոյանը նշել է. Մենք կարևորում ենք Արցախի ներդրումային եւ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամների սերտ կապը փորձի փոխանակման, տնտեսական զարգացման ուղղված ծրագրերի մշակման եւ իրացման հարցերում։ Հուսով ենք, որ նման համագործակցությունները կրելու են շարունակական բնույթ եւ տալու են իրենց դրական արդյունքները Արցախի եւ Հայաստանի ձեռնարկատիրության զարգացման գործում։ Հանդիպման ընթացքում Արցախի գործատուները հանդես են եկել առաջարկներով, հարցադրումներով, խոսել իրենց մտահոգությունների մասին։ Հուլիսի 18-ին Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդունել է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում անհայտ կորածների որոնման եւ պատանների ու գերիների ազատ արձակման միջազգային աշխատանքային խմբի համանախագահներ Սվետլանա Գանուշկինային, Պատա Զաքարեշվիլիին եւ Բեռնարդ Քլազենին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմից, Ռուբեն Մելիքյանը ներկայացրել է իր ղեկավարած հաստատության կարգավիճակը, ծավալած գործնեությունը, մասնավորապես ապրիլյան մարտական գործողությունների վերաբերյալ փաստահավաքման արդյունքները։ Խմբի համանախագահների խնդրանքով պաշտպանը նրանց համար հնարավորություն է ստեղծել ուսումնասիրելու մի շարք հանցագործությունների համար Արցախի հանրապետության դատարանների կողմից դատապարտված Դիլհամ Ասկերովի եւ Շահբազ Գուլիևի վերաբերյալ քրեական գործի նյութերը Շուշի քրեակատարողական հիմնարկում ծանոթանալու այդ դատապարտյալների պատիժը կրելու պայմաններին, ինչպես նաև տեսակցելու նրանց։ Խմբի համանախագահները շնորհակալություն են հայտնել ընձեռված հնարավորության համար։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ Արցախում են գտնվում Երևանի ժամանած մի խումբ բժիշկներ։ Երեք նրանք Հանրապետական բժշկական կենտրոնում, Պոլիկլինիկայում եւ Արևիկ մանկական բժշկական կենտրոնում ընդունել են հիվանդների։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Վերջին շրջանում հաջախակի են դարձել Երևանցի բժիշկների այցելություններն Արցախ, բաց դռների օրերի շրջանակներում 3 բժիշկներն ընդունել եւ հետազոտել են 100-ից ավելի հիվանդի։ Երևանի կանխարգելիչ սրտաբանության կենտրոնի գիտական ղեկավար, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Երևան քաղաքի գլխավոր սրտաբան Պարունակ Զելվեյանը առաջին անգամ չէ Արցախում։ Միշտ էլ մեծ սիրով է այցելում եւ աշխատում այստեղ։ Այս այցի նպատակը բաց դռների օրերի շրջանակում ազգաբնակչությանը մեր աջակցությունը, մասնագիտական օգնությունը ցույց տալներ, ինչպես նաև մեր գոհեգաների ու գործընկերների հետ քննարկել բարդեպքերը կոնսիլիումային, ասենք թե մոտեցումներով, որովհետև դա շատ կարևոր է, որովհետև բժշկական դաշտում ճիշտ որոշում կայացնելու համար մասնարարպես բարդեպքեր մենք պիտի կարողանանք գործընկերների հետ միասին դա քննարկենք եւ այդ առումով ավելի արդյունավետ կարող ենք բուժելու կանխարգել։ Հիմնականում հիվանդների մոտ նկատվում էր զարգերակային գերճնշում, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում հատկապես այս խնդիրն է գերիշխում, հավաստիացնում է բժիշկը ինչպես բոլոր երկրներում աշխարհը, այդ թվում նաև Հայաստանում, Արցախում նույն խնդիրներն են զարգերական երկչնշումը, որը բավականին բարձր տարածվածություն ունի։ Դա շատ նորմալ է, որովհետև 30%-ը տարբեր երկրներում 25-ից մինչև 40%-ը յուրաքանչյուր չափած բնակչությունը, ասենք թե մոտ 4-րդը ունեն զարգերական ճշմարտ խնդիրներ։ Բայց այլ բան է, որ մեկ դա մեզ չի մտահոգում, այո, զարգերական երկչնշումը դա նորմալ երևույթ է, տարիքի զուգընթաց պիտի ինքը բարձրանա։ Մեզ մտահոգում է, որ մենք կարգավորված հիպերտոնիկներն ենք քիչ։ Ժամանած մասնագետների խմբի մեջ նաև Երևանի արյունաբանական կենտրոնի բժիշկ Կարո Հակոբյանն է։ Նա հասցրել էր ծննել մոտ 25 հիվանդի, նրանց մոտ հիմնականում սակավայնության խնդիր էր նկատվում։ Հիմնականում անեմիայով սակավայնությամբ հիվանդներ են եղել մեզ լուրջ հիվանդները, որոնք որ այսօր հեմատոլոգիական առումով դժվարներ ամենայն դեպս չի եղել։ Մեկ երկու կասկածելի դեպքեր կան, որ լրացիչ քննությունների կարիք կա։ Հեմոգլոբինի խնդիրը երբ նորմայից ցուցանիշների ցածր է գում, կանանց համար 115-120-ից ցածր, տղամարդ համար 125-ից 130-ից ցածր, բայց սակավարինությունից բացի երբեմն լինում է լատենտ երկաթի պակասը, որը որ կարող է հեմոգլոբինը նորմալ լինի, բայց երկաթի պակասումը, որը իր հայտին որոշակի կլինիկական գանգատներ ա բերում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության նախաձեռնությամբ հուլիսի 20-ից մեկնարկվում են զբոսաշրջային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 3 տարբեր երթուղիներով։ Գործող երթուղիներն են Ստեփանակերտ Գանձասար Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտ Տողի ջրաշխար Ստեփանակերտ եւ Ստեփանակերտ Հունոտի Կիրճ Արգելոց Ստեփանակերտ։ Բացի այդ, Ստեփանակերտ Գազնասար երթուղու մեջ ընդգրկված է նաև էքսկուրսիա դեպի Նիկոլ Դումանի տուն թանգարան, իսկ Ստեփանակերտ տողի ջրաշխար երթուղու մեջ դեպի Տնջրի ծառ զբոսաշրջավար եւ տողի մելիքական ապարանք։ Ստեփանակերտ քաղաքից նշված երթուղիների ուղությամբ ավտոբուսները մեկնելու են օրական 1 անգամ ժամը 9:15-ին, բացի երկուշաբթի օրվանից։ Ավտոբուսների մեկնման եւ տոմսերի վաճառքի վայրը քաղաք Ստեփանակերտ Վերածնդի հրապարակ զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոն։ Տոմսերը վաճառում են ամեն օր ժամը 9-ից մինչև 18-ը բացառությամբ ընդմիջման ժամերի։ Հատուկ երթուղիներով ուղևորության համար սահմանված է նվազագույն վճար մինչև 250 դրամ։ Նախաձեռնությունը նպատակ ունի Արցախում զարգացնելու ներքին զբոսաշրջությունը, ինչպես նաև ստեղծելու նպաստավոր պայմաններ Արցախում զբոսաշրջիկների ճամփորդության համար։ Արցախում 4-րդ անգամ տեղի ունեցել արդեն ավանդույթ դարձած համահայկական ուսանողական ռազմական բանակումը, որին մասնակցած 160 ուսանող մեկ շաբաթ ապրել է զինվորական առօրյայով։ Ի տարբերություն նախորդների, այն համախմբել էր Հայաստանի այլ բուհերի, ինչպես նաև Արցախի ու Ջավախքի ուսանողներին։ Համահայկական ուսանողական ռազմական բանակումի Արցախի 9 պաշտպանական շրջանները խորհրդանշող ջոկատները մեկ շաբաթ իրենց ուժերն են փորձել ինտելեկտուալ, մշակութային ու ռազմական մրցույթներում մասնակցել ռազմագիտական պարապմունքների ու դասախոսությունների։ Արցախում ուսանողների առավոտը սկսվում էր մարմնավարժությամբ եւ ավարտվում անվանականչով։ Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի տնօրեն Վահագն Վարագյանի խոսքով ծրագիրն ուներ երկու կարևոր նշանակություն։ Մասնակիցները լինելով զորամասում անցել են մարտական պատրաստվածություն եւ երկրորդ ապրելով զինվորական առօրյայով հասկացել են, թե մեր զինվորները մեր հայրենիքի պաշտպանության համար ինչպիսի ջանքեր են ներդնում։ Բանակումը եզրափակվեց ավանդույթ դարձած խարույկով, որի շուրջ մինչև լուսաբաց ուսանողները կատարեցին տարբեր ազգագրական երգեր ու պարեցին այս օրերի ընթացքում սովորած պարերը։ Ծրագրի ավարտին մասնակիցները ստացան հավաստագրեր, իսկ առավել աչքի ընկած անդամներին շնորհվեց բանակումի գերազանցիկ կրծքանշանը։ Միջազգային լրահոսից ԵԱԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը հայտնել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպման հնարավորության մասին։ Վերջերս Բրյուսելում տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Կարող են հանդիպել նաեւ նախագահները։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Լուկաշևիչը, նշելով ջանքերն ավելի ինտենսիվ դարձնելու ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների մտադրությունը։ Նյու Յորքում նախապատրաստում է երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, որից հետո հավանաբար նախապատրաստական միջոցառումներ տեղի կունենան նաև կողմերի հետ ավելի բարձր մակարդակում աշխատանքների համար բարձրագույն մակարդակով նոր հանդիպում նախապատրաստելու տեսանկյունից, հայտարարել է նա։ ԵԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը նշել է, որ ամենակարևորը երկխոսության դինամիկան պահպանելն է եւ կողմերին դիմակայության դիմել թույլ չտալը, որը կխախտի տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին չպետք է ընդունեն ԱՄՆ-ում, քանի դեռ նա ներողություն չի խնդրել իր թիկնապահների վարկագծի համար։ Այս մասին հայտնել է կոնգրեսական Դանա Ռոխրաբախերը, ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում խոսքի ազատության պաշտպանությանը նվիրված բողոքի ակցիայի ժամանակ, որը կազմակերպել էին Վաշինգտոնում Էրդողանի թիկնապահների հարձակումից դուժացները։ Մենք կանգ չենք առնի, քանի դեռ Թուրքիայում ստեղծված բռնապետության դեմ հաղթանակ չտարվի, հայտնել է նա։ Ռոխրաբախերը շեշտել է, որ Էրդողանը Վաշինգտոնում ծեծել է մարդկանց, բայց դա ոչինչ է այն դաշնության համեմատ, որը նա դրսևորում է Թուրքիայում իր սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Նրա կարծիքն աջակցել է նաև կոնգրեսական Թեդ Պոն։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնում տեղի ունեցած միջադեպի մասնակիցները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն են իսկ Էրդողանը պետք է ներողություն խնդրի։ Հիշեցնենք, որ Վաշինգտոնի ոստիկանությունը տրամադրել է 18 անձի կալանավորման օրդեր Վաշինգտոնում մայիսի 16-ին խաղաղ ցուցարարների վրա հարձակվելու մեղադրանքով։ Այդ 18 անձանցից են անվտանգության 9 աշխատակիցներ ու 3 թուրք ոստիկաններ։ Մարզասերների համար Մարմնամարզության Հայաստանի հավաքականի անդամներ Արթուր Դավթյանը, Վահագն Դավթյանը եւ Հարություն Մերդինյանը հոկտեմբերի 2-ից 8-ը հանդես կգան Կանադայի Մոնրեալ քաղաքում կայանալիք աշխարհի առաջնությունում։ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոփյանի հաղորդմամբ նշված մարզիկները մինչ այդ կմեկնեն Փարիզ, որտեղ սեպտեմբերի 16-ից 17-ը կանցկացվի աշխարհի գավաթի խաղարկության փուլը, այնուհետև Ֆրանսիա եւ Չինաստանի թիմերի հետ համատեղ հավաք կանցկացնեն։ Բաթումիում անցկացված սպորտային մարմնամարզության Ռուսուդան Սիխարուլիդզեի գավաթի խաղարկությունում Հայաստանի ներկայացուցիչները նվաճել են 7 ոսկե, 2 արծաթե և 1 բրոնզե մեդալ։ Մրցումներն անցկացվել են պատանիների մինչև 18 տարեկան և մեծահասակների տարիքային խմբերում։ Երկու խմբերի արդյունքների հանրագումարով էլ խաղարկվել է 12 երկրների միջև թիմային առաջնությունը։ Հայաստանի հավաքականը զբաղեցրել է 3-րդ տեղը, զիջելով Ռուսաստանի և Վրաստանի թիմերին։ Հայաստանից մրցումների մասնակցել է ընդամենը 9 մարզիկ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 20-ից 24, ցերեկը 31-ից 36 աստիճան տաքություն։